u ovom drugom delu će ćemo imati komentare, pitanja i odgovore na ta pitanja i komentare. Ceo ovaj razgovor se snima, tako da ćemo kasnije sve komentare koji budu bili izrečeni moći pažljivo da proučimo i da, ukoliko je potrebno, izmenimo delove strategije uzimajući ih u obzir. E, molbe da izlaganja traju do 5 minuta kako bismo svi mogli da stignemo da govorimo u vremenu koje je predviđeno. E, na početku bih dao reč gospodinu e, Bojanu Jovanoviću uz molbu da takođe bude zgrovit da bi svi mogli da stignu do govore. Hvala. So, because evo samo kratko bih ovo, replicirao ovome što je ministar pomenuo oko finansiranja, dakle i komisije. Komisije mogu da budu važne, ali nikako najbitnije u sistemu finansiranja. Dakle, postoji nešto u kulturi što bi trebalo strateški odrediti, što ne bi trebalo da bude predmet komisijskih odluka. To su pre svega, ja sam pomenuo, časopisi od strateškog kulturnog značaja za ovu sredinu. Dakle, ne može da se o finansiranju letopisa Matice Srpske ili o kulturi ili o nečemu razgovara na komisiji. Dakle, nešto mora sistemski da bude određeno. I ja bih predložio dakle, da, ono što sam i naznačio, dakle, da komisija ne može u tim najbitnijim časopisnim projektima da ima presudan značaj u tom smislu da ne dodeli sredstva, kao što se desilo. Nego da e, shodno svojim mogućnostima dodeljuje shodno postignutom uspehu do tada deo sredstava, ali da strateški bude predviđeno, kao što je reč i o Srpskoj književnoj zadruzi, da deo tih sredstava normalno bude stalno finansiran od strane ministarstva. Unutrašnji je problem organizovanosti i neorganizovanosti ustanove koja se finansira od strane ministarstva, to je naravno problem te standardizacije u kulturi o kojoj možemo dugo da pričamo, o normama, u izvršavanju radnih poslova, ali mislim da bi trebalo usvojiti taj neki višeslojni, stepenasti sistem finansiranja. Nešto što treba neizostavno finansirati i nešto što može da se finansira preko projekta. Hoću da kažem da smo mi žrtva uh, jednog uh, političkog voluntarizma koji je zavladao ovde posle 2000. kada je odlučeno da sve što treba da se finansira u kulturi, da se finansira projektno i da, se finans, i da o tome odlučuju komisije. To je naravno predstavljeno kao evropski model i da se to radi u tim razvijenim zemljama, što apsolutno nije tačno. To smo mi prihvatili kao što smo prihvatili bolonski sistem, nekritički, ne znajući tek sada uviđajući da upravo najvažnije kulturne institucije, časopisi u Zapadnoj Evropi su konstantno finansirane. A naravno komisije i projekte odlučuju o nečemu što ne može da bude od presudnog značaja. Hvala. Zahvaljujem. A, sada bih dao reč gospođi Oliveri Sašek, Radulović. Poštani ministre, ja sam dugovorišnji novinar, bila sam urednik eh, rubrike iz kulture na jednoj lokalnoj televiziji i ono što mene interesuje to je da li ste u ovom predlogu strategije eh, vodili računa o medijima, vodili računa o medijima. Eh, jer smo zaista preplavljeni šundom e, i to sa medija koji imaju nacionalnu frekvencu, a mislim da oni najviše utiču na formiranje kulture. E, trenutno, pošto smo jedno jako siromašno društvo, e, televizori, TV prijemnici su zaista najbrži i da tako kažem najjeftiniji način da taj šund dođe i do naše dece i do odraslih, do onih koji su manje obrazovani i ja mislim da to ostavlja strašan trak turske serije, reality show koji se može vidjeti gotovo na svakoj televiziji, a da ne pričamo o tome koliko je loša upotreba srpskog jezika, koliko novinari ne znaju gramatiku i da sve to strašno prosto podreva kulturu u ovoj našoj zemlji. Hvala. Dakle, teško da mogu više da se složim s vama nego što se inače slažem kada je reč o ocini koju ste dali. E, ne, mi se nismo u većoj meri pozabavili pitanje medija u ovom nacipu strategije, budući da je to pitanje e, bit će predmet obrade medijske strategije koja treba da bude gotova do kraja ove godine, zato što je strategija odnosno nas kulturnog razvoja, a nas propisi obaveža da se na medijskim strategijima. Prethodna medijska strategija je trajanje istekao 1. januara 2016. godine i trebalo da kada prošle godine da bude doneta nova, pošto mi na komisiju visokomunitivnog izbora i prekida kontinuiteta, ehm, mi smo mm, namerni da, zapravo to sam već javno rekao, da će biti tako, nova medijska strategija će biti doneta do kraja ove godine Vučić osnovna radna grupa koja je sačinjena od predstavnika ministarstva i kako to propise nalažu predstavnika reprezentativnih medijskih udruženja. Naravno, prisutna je jedna, jedna raznolikost e, i politička i profesionalna i tako dalje. Mislim da će ta grup, radna grupa uraditi dobar predlog medijske strategije, to neće biti prilike da se govori. Međutim, u prilog ovoga s početka da mislim da ste upravljeni možemo da neke stvari unesemo i u ovu našu i naš nacrt strategije, budući, budući da živimo u svetu medije i u medijskom svetu, ono što se dešava u medijima opredeljuje u jednom delu kulturni život, naravno način i druge stvari. Međutim, to, to ćemo i učiniti, barem u meri u kojoj ova strategija to može da konzumira kao oblast. Ono što jeste problem, jeste naravno to što, mm, kako to da kažem precizno, Eh, mi smo na neki način omeđeni, omeđeni propisima. Dakle, ako država u svom strateškom nastupu malo zbog propisa Europske unije, malo zbog tih savremenih tendencija, malo sobstvenom ruku i duhu odluči da se povuče iz najvećeg broja medija, onda je pitanje pismenosti novinara, broja lektora u redakcijama i tako dalje, tako dalje, prepušteno privatnom sektoru. Dakle, ako je laissez pristup eh, osnivanja medija i pisanih i odnosno štampanih pa i elektronskih, onda država jedva da može da utiče zapravo, ne može nikako da utiče. Kada je reč o eh, mm, elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom, koji su fokus našeg interesovanja, a da ne govorim o drugim elektronskim medijima koji nemaju tu koncesiju koja se zove nacionalna frekvencija, Prema našim saznanjima ona su pouznana jedino javni servis televizije tim ima lektore stavno zapustiti. Osim toga, od većeg broja, njih ima puno najmanje, od većeg broja tih e, elektronskih medija koji imaju nacionalnu frekvenciju, mi su i u obavezi po toj koncesiji da emituju određen posljedan programa namenjen kulturnim sadržajima. Oni to ne čine. Nama je potrebna veća disciplina, ja sa žaljenim konstatujem da Ministarstvo kulture i informisanja nema u svom ili koliko su mogućnosti alati za efikasnije funkcionisanje s tim u vezi, da ima i kad bi imalo, mi bismo se prema tom problemu dosta ošto postavili. Ovako, po našim pozitivnim propisima, veliki deo kontrole pripada regulatornim telima za štampanje za elektronske medije, a oni taj svoj države poveren posao, prema moje oceni, obavljaju sa promenjenim uspom. Da budem prezad u definiciji. Ali problem na koji ste ukazali je složen problem, mi kroz nacrt strategije kulturnog razvoja možemo da dodamo i dodat ćemo jedan apel, jednu molbu, jedan poziv da predstavnici medija u javnom prostoru i kako odrečeno o kulturi govore da se izbjegnu skarani sadržaj da se kultura javnog izražavanja podiže neprestano na sve viši nivo, ali onaj ali koji, za koga ste bili kijarim i za bilo koga, već jednostavno ukazivanje na okolnosti, globalno gledano medijski svet izložen E, utopljava, utopljavanju i rasprinjavanju u industriji spektakla, u industriji zabave, samostalnost u finansiranju u smislu za države koji je dobar sa strane potencijalne objektivnosti, neutralnosti medija, dobar je dakle potez, dobar je princip, ali on dovodi do smanjenja finansiranja medija od strane države, gde su onda mediji prepušteni zakonima tržišta. Zakoni tržišta, pogotovo liberalnog tržišta koji je dominantan model globalno gledano, jesu svirepi zakoni s jedne strane, koji dovode do gašenja novih medija, a s druge strane, oni mediji koji nisu, koji su nekako ugašeni zbog manjka sredstava, bili uključeni na razne bolne, neprijatne, u mnogim slučajima i svojevoljne kompromise koje vode ka trivializaciji javnog diskursa, e, skaradnim sadržajima, nepristojnosti i uopšte opšteno spuštanje dobrog ukusa u medijskom prostoru. Ukoliko mislite da postoji neko rešenje koje bi moglo da je niz rešenja i neki prvi korac u tom smislu da mogli da budu održivi u pogledu konstatacije, mislim da se slažemo sasvim, ali treba imati na umu da doba u kome živimo nije doba lako za administrativno regulisanje pojedinim oblastima, nažalost i na sreću da se zavisi od kako se gleda, oblast medija je dosta izviče. Regulisanje što isto postoje neiskorišćene šanse odnosno propuštanje zakonom definisanih postupaka i radnji koji bi trebalo da sankcionišu naročito one medije koji imaju, kad već elektronske medije na nastavnu frekvenciju, to postoje protesti. Postoje protesti. Ja nisam protiv zašto, ali sam zato da država takve sadržaje dodatno oporete. I mislim da je to najbolji način prvo da ih se daju termini koji neće biti dnevni, zato da su noćni termini za takve sadržaje, a onda dodatno oporete koje zaista oporezovanje, jer smo imali kao model porez na šum svoje vremena pre nekoliko decenja, to se pokazalo da neki uspešno, da neki ne, ali mi već u našim pozitivnim propisima, kako sam rekao, kada je reč o medijima sa elektronskim frekvencijama koji dobijaju koncesiju, kada dobijete koncesiju na elektronskim medijima, to koncesija na plovni tok ili na iskup rude, sa mi te se ne vidimo ili su materija na svetu, ali reč o istoj stvari, reč je koncesiju na pravnom poslu, da država ustupa neko svoje e, bogatstvo i neko svoje eh, neki prostor nekome zarad nečega, ovde je zarad ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja i samo ako bi se dosadno sprovodili ti propisi, ja sam da bi elektronske televizije koje je elektronski mediji bili obavezni mnogo više prostora posvećuju programima iz oblasti kulture, tu je zabranjeno emitovati skaradne pornografske sadržaje bez obzira na termin i tako dalje i tako dalje. To se nažalost i uprkos tome dešava. Dakle, mi ne možemo da preuzemo na sebe nadležnost nema i drugih da samo regulatornih tela i regulatornih tela budući da to nemamo zakonske kako se Tad bismo imali, mislim da je već razmjeni spasta pokazao dosta efikasne rezultate s njim vezi, ali za sad je ovako. Kako i mi moramo, ali možemo jedino da postičemo ta regulatorna tela da više postupaju u skladu sa ovlašenjima koja su im data, ali ovo nije relativizovanje problema, smo ukazali na procedure, ali vaša ocena da medijski prostor u velikoj meri, u velikoj meri utiče na e, kulturni život jedne zemlje na obrazce i razmišljanje i ponašanje, pogotovo govora, to je nesporna činjenica, mi smo zaista u medijskom svetu globalno gledano, mi ćemo nastojati da kroz medijsku strategiju, koja će, kažem, biti ustavna, pokušamo da od kraja godine pokušati da tu situaciju ukažemo, ali naravno nije samo reč o ukazivanju, nego da predložimo i neke mere i postupi koji bi dobro do efikasnijeg regulisanja te oblasti. Zahvaljujem. E, sada bih dao reč gospodinu Slobodanu Miloševiću iz udruženja Anima Niš. Dobar dan, ja sam Slobodan Milošević, udruženje Anima Niš, autor mnogih projekata u kulturi, između ostalog i Međunarodne kolonije animiranog filma koja je 2011. godine donela gradu Mišu Evropsku nagradu za izuzetnost gradovi po meri dece. Konkretno, ja imam nešto da kažem na ovaj predlog strategije razvoja kulture i na ove e, stvari koje su napomenute, da ovo sve što stoji u principu je dobro, ali postoje brojne manj, manjkovosti koje ću ja konkretno činjenicama da potkrepim. Naprimer, e, kod načela ravnopravno i aktivno učešće u širokom kulturnom životu Po meni to baš nije u redu, zato što imamo konkretno primer prošle godine, ovo je predmet prigovora koje sam ja poslao Ministarstvu kulture na brojne nepravilnosti koje su bile prilikom dodele sredstava prošle godine, gde se vodilo reč o decentralizaciji, od 66 projekata konkretno u oblasti kinematografije, 36 je bilo iz Beograda. Ja mogu da kažem da sigurno je bilo puno ovih projekata kvalitetnih iz Beograda, ali ne mogu da verujem da polovina kvalitetnih projekata iz Beograda. Sa druge strane, ovaj, mi ovde u tim načeljima imamo shvatanje kulture kao privrednog potencijala. U Nišu postoje umetnička škola i fakultet umetnosti. A, iz iskustva znam e, da brojni učenici i studenti koji završe e, te ustanove e, redko se bave stvarima kojima su se edukovali. Jedan od razloga je zato što nemaju mogućnosti. Naše aktivnosti pokušavaju da deo tih džaka svršenih i studenta kroz naše projekte uposli u neke stvari koje mogu da donesu e, bukvalno potencijal jednog grada za filmsku produkciju. Što se tiče e, kulturne politike, ona je zasnovana na transparentnim procedurama donošenja odluka. Te transparentne procedure, prosto mi nije jasno kako izgledaju, kad konkretno ta odluka Ministarstva kulture iz 2016. godine je bila da članovi komisije E, su bili u direktnom sukobu interesa kad jedan član komisije dodeljuje sredstva a projektu u kome je selektor. Drugi član komisije dodeljuje i odobrava projekte iz institucije, iz institucije u kojoj je zapošten. Na naš prigovor, konkretno ministarstvo a, e, obrazlaže zbog čega su projekti odbijeni i stav čvrsto stoji iza svih odluke, iza svih odluka komisije. Smatram da to nije transparentno jer nisu objasnili zbog čega su ova dva člana podržala projekte u kojima su direktno učestvovali. I još jedna stvar koju želim da predložim je da ovaj, znači, pričamo o sedam prioritetnih područja posvećenih opštnim ciljevima, a, e, ravnopravno učeće svih građana u kulturnom životu. Naš predlog je da su već ti članovi komisije koji odlučuju o projektima kojima treba da se dodele sredstva, zašto ne bi mogli da budu rasprostanjeni iz drugih e, gradova Srbije ili iz regiona? Tako da ako postoji u parlamentu ljudi koji zastupaju delove Srbije u Beogradu, zašto ne bi mogli neki članovi, odnosno neki aktiri kulture da budu članovi komisije? I imam samo još jedno pitanje, kome se obratiti za pomoći? kada se uredno primio na konkursnu dokumentaciju Ministarstva kulture za Kubi i ne doći do komisije za odlučivanje. To se nama desilo prošle godine, niko nije znao da nam objasni razlog. Hvala. Hvala vama. Evo, pokušat ću da odgovorim u meri u kojoj je to moguće. Dakle, kada je reč o decentralizaciji kulturne politike koja se ovde afirmiša u ovom nacrtu, kada je jedan bitnih principa našeg rada u budućnosti, Naravno, prevashodno se misli da razvoj regionalnih kulturnih centara i investicijne projekte e, koje država treba da pomaže, to su zgradnje objekata, koncertnih dvorana, pozorišta i naravno drugih stvari, to je jedna stvar, ne investicijna. to je već o programskim aktivnostima, potpuno jasno da naše stanovište, mi smo to kažemo više navrata isticali, mora da bude da Srbija ne smije da bude, kada je reč o kulturi, organizam sa velikom glavom i teo, kao da, da bude kulturni centar mm, nenaglašenih Amerikana na račun i drugih delova i drugih grada u Srbiji. E, nije lako sprovoditi razumnu politiku decentralizacije, te osetljiv posao koji prijeti pregnuće i veliku odgovornost, no bilo se šta da govorimo, ovo da zvuk zvuči, možda zvuči kao fraza, ali već ponovno o činjeničnom stanju. E, tu imamo jedan problem, mada ne problem, ne volim tu reći, situaciju za suočavanje, kako nazovem Reč je o načelnom, načelnom pristupu. Vi ste naveli podatak da je 36, da je od 66 projekata koji su učestvili na konkursu iz Beograda oblasti, 36 projekata bilo iz Beograda, pa ukazujete na pretpostavku da pitate se najme da li je moguće da toliko baš projekata bude više od polovine e, pomognuto. Opet sve na terenu u onome, čemu je gospodin Jovanović malo prije u svoj replici govorio, na terenu efikasnosti i principa komisijskog rada i odlučivanja o projektima. Mi moramo da, da se, slažem se da ovako gledano nominalno, faktografski i brojčano, očiti demokas. 36 projekata iz Beograda od 66 iz cele Srbije. E, reč je o Međutim, e, politika decentralizacije kao i politika po analogiju malo nategnuto, ali mislim da je jasna i u osnovi tačna ilustrativna nam je, ovdje sa nevladinim sektorom. Dakle, politika decentralizacije kulture ne može se zasnivati na brojčnom odnosu. Moraju biti pomagani oni projekti koji su kvalitetni. Nije dovoljno da neki projekat bude iz nekog manjeg mesta, da bi iz nekog razloga koji iz toga proističe imao prednost odnosu neki nekim drugim projektima. Verujem da se slažem sa mnom u toj proceni. Ja ne kažem da vi afirmišete stav koji je sličan nevladin, većem delu da nevladinog sektora, ali oni načinu spočitavaju slične stvari. Mi kažu ove godine, na primjer, i prošle godine, mi se, vaše su, vaše su observacije e, usmerene na konkurs 2016. godine, ako se Ove, ovaj, dakle, nevladin sektor uglavnom kaže sledeće, ove godine u odnosu na prošlu godinu nevladin sektor je dobio toliko, a nije ono E, mi se ne slažemo s takvim stavom, samim tim što je neko osnovao nevladinu organizaciju APR-u, je potrebno da obuti odrasla rekli da se registru za oblast kulture, recimo, ne mogu imati aprilni prednost, odnosno drugi projekte. Dakle, mi ne možemo davati Uh, e, vidimo kvalitet projekata može biti prevlađen odlučujući faktor u dodeli državnih sredstava. E sad, da li mi možemo, imamo načine da dođemo do nekog uh, principa da to ne rade komisije, eto, molim vas na doprinos u rešavanju te situacije. Prepostavljati da mogućnosti imam i nismo se setili nijedne, ali evo i da govorim Delan Dogilmaroviću. Znate kako, e, koji smo, da postoji princip, mi živimo u svetu propisa, svi mi, i pojedinci i ustanove. E, naši su potezi ne razmišljanja svakako ne, ali su naši potezi u pravnom svetu u kome obitavamo omeđeni zakonima i propisima koji kao oblasti regulišu. Ono što je nesumnjivo to je da Ministarstvo kulture i informisanja može da finansira one institucije, odnosno nove kulture i projektnih ustanova kulture koji se finansiraju odavde i dobro iz nekih sobstvenih prihoda. Kada je riječ o trajnom finansiranju takozvanih privatnih projekata, tu stvarno dolazi malo na nesiguran teren. E, svakako da Letopis Matice Srpske dobija pristojnu finansijsku pomoć od nas, ali kada je reč o drugim časopisima, drugim projektima, opet je teško. Evo, ja bih volao da mi date neki pisani predmet, možda ne danas, ne da imamo vremena da ovo uradim nešto dana, mesec dana, kako biste vi predložili da mi rešamo taj problem na našem eh, pogledu su finansirane projekata iz oblasti kulture? Lako nam je da pretpostavimo, odnosno da znamo da ukoliko postoji neki projekat privatni, ili privatno koristim da vam tu jednu totalnu reč, da bih ilustrovao osnivački kapacitet, da li je nešto finansirano ministarstvo kulture zbog svoje osnivačke ulogu ili nešto prepušteno do nekih tržišta u formalnom smislu. Dakle, svaki projekat ima svoju unutrašnju dinamiku. Možemo da kažemo da će časopis Istočnik ili časopis ove ili časopis ona ili festival prozorišnih malih scena ili ovo ili onoga e, imati recimo trajno finansiranje, ali treba da vidimo u kom posmatranom periodu. Projekti imaju svoju unutrašnju dinamiku. Časopis može da promeni glavnog urednika, može da mu opadne kvalitet, manifestacije može da opadne kvalitet. Kada je reč o onom ustanovama kulture gde osnivaš država, ti problemi se lakše dešavaju, smenite upravni obor direktora, ako niste zadovoljni u ministarstvu da rešim rada. Ali kada nemate takva ovlašćena da upravljate unutrašnjim, unutrašnjim procesima okviru projekta, onda je opredeljenje da se trajno finansiraju projekte, trajno finansiraju, kako ste definisali, komplikovana stvar, ne kažem da je nerešiva, eto ja vas pozivam, da pravimo ako ste klici, da se vidimo narednih mesec dana da vidimo, mi ćemo vrlo rado da damo u ovom nacrtu neke predloge odboru za kulturu na razmatranje s tim u vezi. Konkursno finansiranje u kogu učestvuju živi ljudi, poslanici iz oblasti kulture koji odlučuju o vrlo delikatnom obliku finansiranja koje predstavlja uslov za opstanak i neopstanak nekih projekata jeste sporna Zato što gde god živi ljudi odlučuju, uvek se postavljaju argumenti revolucionija, ad homine i pro homine i već tu razni drugi elementi, politički, parapolitički, personalni i stručni i tako dalje tako dalje. Za sad je to tako kako, to je nasleđena stvar, ali mi smo vrlo radi da pristupimo predlozima strateškim za drugačije rešavanje. ali bih najviše volao da to neki ministar može da odluče koga ćemo da piti, da konsultuje i koga će da tuči kao saradnika taj proces odlučivanja, lično meni bi to najviše prio, pošto bi se znalo ko je odgovoran i ko bi mogla da objasni da zašto se opredelio za ovaj iznos ili za onaj iznos, tako da međutim mi radimo u svetu pravnih propisa koji tako kakav ali se svakako slažu da pokušno finansiranje ima svoje, odnosno komisijsko odlučivanje, konkursno sufinansiranje, sufinansiranje, da baš ima svoje ozbiljne limite. Ima svoje ozbiljne limite, ali eto, volimo smo da zajednički dođemo do spretnih rešenja. Molim vas imate na umu da ovo nije strategija, strategija razvoja kulture jedno pristrasno. Ovo bi trebalo da bude nacrt, pa kasnije strategija celog naše društva i svih poslanika iz oblasti To što se neka grupa ljudi sa saradnicima opredelio da ponudi neki nacrt za javni opus, to je samo imam poduhvat koji je zapravo prističe iz nadležnosti moralnih i poslovnih i drugih obaveza, ali ovo da bude projekat celog društva iz oblasti kulture. Odgovorio bih, kolege, još na ovo, da, transparentna procedura sukob interesa. Ono što ste naveli je zaista vrlo uznemirajuće. Ako je komisiji koja odlučiva učestvo nekako da dodeljivo sebi projekat, onda je to osnovno za ništa postakle odluke. Ako je to sve tako, preko se nas imali neki postupak ili se se nekom obratili ili neko odgovorio, moji će kolege da se može da mu postane završetka ovoga, to su moji pomoćnici svi, da vidimo o čemu se radi, jer to kako ste vi naveli zaista je da odlučuju direktno zainteresovno lice, da pritom daju i ministarstva i učestvo u odlučivanju od obrane sredstava za svoje projekte nedopustivosti. Ali možemo da dodatno ispitamo o čemu se radi. E, I kada je reč, da, tu ste upravo raspostavljenost, odnosno e, geografska raspostavljenost članova komisije da budu iz svih e, delova Srbije. To je apsolutno prihvatljiva stavljenost. Znači, Moram godinu da sa praksom je pokazala izvesne probleme, te komisije da sedaju svaki drugi, treći dan ljudi Pokazalo se da kada smo mi predlagali članove komisije iz takozvana opremama, ali ne vezan sa koji drugi iz unutrašnjosti, nas ne postoji unutrašnjost, koji su Srbije na integralni kulturni prostor, ovaj sa većim i manjim zgužnjavanjem kulturnih aktivnosti, ali kada smo iz različitih delova Srbije eh, predlagali ljudima da budu članovi naših komisije, oni su suočavali sa tehničkim problemom i moraju da dođu u Beograd, ne mogu stotine i projekata da se šalju na kućne adrese, odlučuju se zajednički, ali u svakom slučaju, eto, mi ćemo evo za već sledeći konkurs ovaj, pozvati veći broj članova iz naših regionalnih kulturnih centara, smatram da vaš argument ispravan. Kažem, sam život da malo je se ispostavilo u praksi, da su ljudi koji smo pozivali, to možemo posvedočiti koga smo pozivali iz kojeg krajeva, pokazivali tehničku, tehničku organizacijnu uzdržanost na tome, ali svakako je taj princip apsolutno prihvatljiv, poželjan i, i, i, kako bih rekao, koristan. ćemo da predlog komisije za sledeći konkurs ili konkurs ovaj, maksimalno ponudimo ljudima iz cele Srbije da budu članovi komisije. Ali svi sastavci komisija ne moraju da budu u Beogradu, tako da apsolutno da mogu, međutim, ako imate petočlanu komisiju, a četvoro su, znate, problem je sa ljudima, to nisu neki veliki honorari i naknade za rad u tim komisijama, to podrazumeva troškovi i odsustovanje s posla, to su sad banalne svakodnevne životne stvari, apsolutno da ne moraju sastanci komisije da budu u Beogradu. Apsolutno da ne, ali onda moramo mi, neko, ili bitno neko od nas, ovde kod organizuje da, da omogući prevoz stotina i stotina projekata gde dokumentacija teška, 100-200 pa kila i tako dalje i tako dalje. Može, ima rešenja, u pravu ste, razmotriti, razmotrit ćemo način, da to prihvatljivo ovako afirovat, ne mora da bude dobro, nema razloga. Nema razloga samo koliko budemo uspeli u pravom životu kada budemo došli do predloga članova komisije da tehnički, ne, što od nas zavisi, zavisi ljudi koji treba da, da putuju, ali u svakom slučaju napor uložen u tu vrstu e, decentralizacije i odlučivanja i mesta za odlučivanje i način odlučivanja za nas je potpuno prihvatljivo stvarno. Nastavit ćemo da već na sledećem konkursu da pokažemo da smo saglasni sa tim principom i da je njemu trebalo pristupiti ranije su ovom pravom. Samo još jedno, niste odgovorili za onaj zagubljeni predmet. E da, a, skopet. Zamolit ću da se odate mojim kolegama po okušanju ovog dela. To je isto situacija koja je za mene nezamisliva. Ako se projekat pošelja, ako dobije na uredan način, dobije se neki dokaz da je projekat isporučen primljene, onda je to stvar koja zahteva jednu vrlo brzo, pa ta stvar nije kvantna fizika, to se da vrlo lako i brzo istražiti. Učesnici konkursa ne smiju da budu u e, lošim položaju zbog nekog administracije ja vas moram da mi kolegama kažete o čemu se radi i da uvek kada je reč o ekonomskom i potencijalno neurednu radu administracije, obavestite i ume kabine, ako je reč naravno o Ministarstvu kulture i informisanja, tako da stvari apsolutno ne da su nam slišali. Ja ću hvala zapravo da se gospodinom vidite tačno o čemu se radi, postavljamo sastanka i da vidimo šta je u pitanju, da se nešto uredno pošalje i dostavlja, da se posle dobije odgovor da je zagubljeno, nema zagubljeno. Neko će da zagubi svoje radno mesto, U vezi s temom decentralizacije kulture dao bih reč gospodinu Marijanu Cvetkoviću. baš super što se što su prethodni govornici išli Ja se slažem da projekti, oni koji su kvalitetni, treba da dobiju podršku, ali ako se nekoliko godina unazad ponavlja praksa da je najveći projekat iz Beograda, onda je to pokazatelj da ministarstvo uh, veći svoje aktivnosti, veći svoj fokus usmerava ka Beogradu, da nedovoljno radi uh, van Beograda. Dakle, treba svi da se pitamo zašto onda nema kvalitetnih projekata u dovoljnoj meri i uh, van Beograda. Decentralizacija kulture kako bi se ostvarila, potrebna je decentralizacija financija za, za samu kulturu i a, moguće da komisija bude a, i van Beograda i moguće da budu uključeni akteri van Beograda. Zašto uopšte u komisiji mora po svaku cenu da sede predstavnik iz Beograda? Može biti petočlana komisija, dva su predstavnika iz Niša, jedan iz Leskovca, jedan iz Ranja, jedan iz Zajčara i oni uopšte ne moraju da idu za Beograd da bi nosili odluku. Tako da se pridružujem prethodnim sagovnicima sagovornicima i ohrabram vas da radite na tom polju, da komisija bude takva, jer sam dugi niz godina bio u omladinskoj policiji, bio u jednom periodu savjetnik kladi i bio u tim problemima da u pola osam imam sastanak u Beogradu, da sam jedini van Beograda i da to jeste naporno, ali nije e, neostvarno. E, deluje mi da je ovo strategija razvoja Beograda, ne strategija razvoja kulture Republike Republike Srbije. Iz kog razloga spominju se silni muzeji, koncertne dvorane i slično. Niša je potrebna zgrada za, za jedan savremeni muzej. Pridružujem se i profesoru da Niš treba da ima muzej ženosti, ali Niš treba da ima muzej džeza i tako dalje. Postoji kasarna koja se razmatra da možda može biti adaptirana za, za tu namenu. Niš i tekako zaslužuje da ima koncertnu dvoranu. Svi ti uslovi bi stvorili, bar i u Nišu regionu, da stvaranje kvalitetnih institucija kulture, stvaranje i kvalitetnih organizacija koje bi donosili projekte koji su važni za, za razvoj same kulture. Niška tvrđava, pitanje Niške tvrđave je takođe neki predlog da, kao što je Petrova Radin dat Novom Sadu, zašto Niš takođe i dalje pod e, kontrolom Republike Srbije. E, ono što, što je, mislim, bilo važnije danas ovde e, je da mi imamo novi akcijni plan. Takođe sam bio učesnik izrade brojnih strategija. Bez kvalitetnog akcijnog plana strategija nije, nije funkcionalna. Smatram da je daleko smislenije da smo mi ovdje imali na uvid akcijom plan za godinu dve koje bismo mogli da, da komentarišemo. Suština realizacija strateškog dokumenta upravo se zasniva na njegovom akcijom planu. Takođe, ono što smatram da je trebalo ovde danas da se desi, ne znam kako je bila praksa na prethodnim javnim raspravama, mi smo sve ovo sveli na komentarisanje od strane predstavnika kulturnih institucija, ili bar većinski, mislim da je i tekako značajno da s javnu raspravu uključa sami građani, odnosno konzumenti kulture i da ja sticam okolnosti nisam član organizacijom tima Nišu Jazz Festivala, ja ne bih ni znao da se ovo danas dešava u Nišu. I naravno, Nišu Jazz Festival, kao i mnogobrojne manifestacije koje su značajne u našoj zemlji, e, smatramo da je Niš kulturnoški brend ne samo grada, već e, i naše zemlje, naše zemlje koji ove godine Uh, uspeo da objedini sve segmente kulture, dakle pored džeza ima i segment teatra, filma, slikarstva i tako dalje i možda i nedopustivo da na evropskom nivou bude rangiran u top 10, a da Ministarstvo kulture i nadležna komisija ga rangira na 28. E, e, mesto. Naš je predlog da manifestacije koje su značaja, od kulturološkog značaja, da e, se nezavisno finansiraju od aktivnog konkursa, to se radi, recimo, bio sam i Ministarstvo omljena sporta, recimo, za krovne mreže koje su od značaja za razvoj omladinske politike imaju zasebni konkurs, to može da se radi za manifestacije koje su od značaja i da po posebnom konkursu uz adekvatnu komisiju oni dobiju sredstva. Takođe, u tim situacijama postoji mogućnost, odnosno predlažemo da možda manifestacije, ne samo nišu, sad pričamo o značajnim manifestacijama, da dobiju finansijsku podršku na duži period, 3 i 5, jer da bi jedna takva manifestacija sa takvim stažom, sa takvim e, rezultatima dugoročno opstala i razvijala e, kulturni nivo, ona mora i dugoročno da, e, da razmišlja. Eto, to su moji, to su moji neki komentari na dati predlog. Hvala Hvala vam dosta istrpnim komentarima i predlozima i observacijama. Evo da sve što odgovorim redom kojim ste vi, ne možda nekim redom, ne možda nekim drugim redom, sve možda probati da obuhvatim sve. E, možda ste propustili da zapazite dve stvari. Jedna stvar je da akcijni plan koji prate u strategiju postoji, nalaze se na sajtu Ministarstva kulture i informisanja još pred početka ove javne rasprave. Tako da akcijni plan je dostupno svim građanima i pritici da sami ocenite njegovu gibkost i validnost odnosno na postojeću strategiju. Kada je reč o e, principu javnosti i otvorenosti javnih rasprava, takođe možda niste zapazili da je obaveštenje ovoj javne rasprave bilo istaknuto na sajtu grada Niša i na sajtu Ministarstva kulture, bih želao da zvučimo ironično, ako bih ali mi ne možemo lično da učemo pozive nevladinom sektoru, pojedincima i grupacijama. Dakle, ono što jeste bilo javnosti dato na uvid, već danimo napred datum, vreme i mesto održavanja ove javne e, Mogu samo zbog, da da, što samo se dešava kad je pre svega omladnim ljudima. Nije rešenje pozvati građane tako što ćemo staviti na oposnu pravu neku. Ovo to kad su mladi u pitanju ne možemo da očekujemo da oni šetaju, kada skupštini stalno čekaju šta je na oposnu Interes je naš da se građani uključe. Ajmo onda da pokrenemo neku kampanju da građani čuju da postoji jedna strategija, da svi oni koji imaju pametnu ideju, kvalitetnu ideju da vam pomogu. Prosto je... Dobro, da, imamo, da, slažem se, slažem se, ali ja mislim da to interesovanje treba da bude dvosmerna ulica. Znači, oni koji se bave posebno iz oblasti kulture su zainteresovani za kulturni život, po meni je logično da pokažu i sami interesovanje. E, lokalna samouprava je bila u prilici, i to su, mislim, kolege uglavnom na doličan način objavili, su pozvali, saznalo se drugo poslanici kulture koji su direktori ustanove i zapisni ustanova kulture u Nišu, znaju su svog javnog rasposa, kako su mogli tu e, blagovest da <laughs> raširi šalim se malo. U svakom slučaju, znate kako, mi sad ovdje imamo mesta koliko imamo, a sala je 70% popunjena, bila na početku, sad je možda 10% manje, mi ne možemo, ne šalim se sada, govorim slikovito, da organizujemo javne rasprave na stadionima, ili u, ne znam, gabaritima koji prevazilaze standardne formate, ali smo zaista objavljivanjem strategije na sajtu i otvaranjem posebnog e-mail naloga za sve sugestije i primedbe zapravo taj javni proces učinili maksimalno javno. Svakako da, eto, odziv na ovu javnu raspravu je solidan, mogao da bude i veći, i u drugim gradovima situacije ista, ajde probaćemo da istražimo mogućnosti da neki drugi način, sad, znate kako, ministarstvo kulture, to je bio nesvakidašnja pojava, ako ste to imali na umu, da sad mi putem se stava javnog javnog informisanja plaćamo reklamu koju pozivamo na ali je, mislim da se u vašim stavovima, što se mog mišljenja tiče, krije da je dosta istin, jednog iskorišćenog potencijala za veći, veći sveobuhvatnost ovakvih događaja ove slobodne proćenje, da vidimo kako da ove, ovaj, uradimo za neke druge aspekte. E, kada je reč o gradu Nišu, da, ja sam upravo pre početka ovog događaja imao sastanak u časom sa vašim gradonačelnikom ovde i rekao sam, mi ćemo to umeti u strategije, to se može smatrati prihvaćenim da će strateški prioritet, jedan od ili tih strateških investicijnih prioriteta biti izgradnja koncertne dvorane u Nišu, mi smatramo da ne treba posebne dokaze, da Nišu da je potrebna koncertna dvorana koja bi i pozorišta, ali prevasno da se gradi u uzusima koncerta. Koncert zbog akustike i tih stvari, to je nešto skuplje, pozorište će se lako snaći na koncertnoj sceni, koncertnom ambijentu, obratno je teže, prema tome, eto, zaista ćemo to da unesemo kao jedan od strateških e, prioriteta kada je reč o razvoju Niša. E, kada je reč o Oši, e, Oši sam stavu da vama vas to podsjeća na strategiju razvoja Beograda, ne znam na čemu zasnivate takav stav. Mi smo ovaj, na osnovu inicijativa koje su bile poslate protiv vremena ministarstva kulture, zapravo naveli neke predloge za izgradnje nekih muzeja. Naravno, to zavisi od lokalnih samuprava, ne mislim, evo, sigurno da je možda u Nišu propuštena neka prilika, nastavit ćemo to da ispredimo. Naveli ste muzej džez, dakle, ne možemo svaku ideju da prihvatiti. Ako je muzej džez može da traži vajku, godišnji jazz festival, možda traži Novi Sad, naša Stupica, Niš, svakako. A, ali u svakom slučaju nešto ima lokalne samoprave. Ono što jeste tema ove strategije trebalo da bude koji su to, koji su to kapitalni investicijni objekti iz oblasti kulture koji se tiču potrebe svih građana Srbije i svake sredine, a nesporni su za svakog stanoviša. Mislim da je koncert u ravnom nišu nesporni. Za muzej džeza i muzej tiželosti mislim da malo napravio lokalne samouprave u saradnji sa ministarstvom od tih rezultata, isto važi za muzej književnosti, ali mi imamo oko 50 gradova iskrećen nekom koja je malo preciznije u podacima, 50 gradova u Srbiji koji imaju taj status. E, Svi gradovi imaju potrebu za muzejom. Mi ne možemo sve što je zapušteno godinama i decenijama da rešimo u narednih 5 ili 10 godina. Možemo da naznačamo, možemo da mnogi korake prve pokrivamo, ali ne možemo sve. E, za Mišku tvrđavu zamolit ću koleginicu da, e, samo kad ja završim, kažete da je reč o nadležnosti zavoda i tako dalje i tako dalje. E, za raspostavljenost članova komisije o tome smo već razgovarali, složili smo se i kada je reč o tome da ne moraju svi članovi komisije da ne mora, ni jedan nijedan da bude iz prograda slavu se slavu se da, da mora nijedan, ali probat ćemo da to afirmišemo u narednom konkursu da će nas da to odvesti kako će ljudi da se odazovemo naš znači, interes da vidimo da istaknute slučaje. U te oblasti opet ne vidimo logikom bilo ko ko nije iz Beograda je simbol aktivne decentralizacije, nama da su potpuno ljudi koji gledaju to odlučuju. Ali mislim da upravo ste, postoji jedna ružna i nepotrebna inercija da najveći broj članova komisije Beograda opravdanje da, se, da smo neke pozivali na neke neke mnogo, pa da se nisu odazivali do tih problema nije dobro. Ne, možda smo dovoljno konfrontirali. Pokušat ćemo to da uradimo, nemam šta da kažemo, se prigodno pokušat ćemo da terenima pokažemo da tome pristupimo aktivnije na tom terenu. To je izazovno. Hvala. Samo da da, reč gospođi Vesne Ostojić-Maticki iz sektora za kulturno nasledđe ministarstva. U vezi sa statusom Niških tuđaka. Dobar dan. Mi smo i na ovogodišnjem konkursu, kao i na prošlim konkursima od strane Niškog zavoda, imali nekoliko prijava, a, između kojih je bilo i finansiranje Niške trže. Nažalost, e, imamo do sada neku ovako lošu praksu, a to je da iz formalno-pravnih razloga njihovi zahtjevi budu odbijeni što e, nikako ne sme da nas e, demorališe i da u narednom periodu nadležna ustanova zaštite u saradnji sa drugim ustanovama Ministarstva kulture i komisijama da dostavi zahteve koji prvo su uredno, formalno, pravno i prihvatljivi. Da li nešto još oko toga treba da vam kaže? Hvala. Sada bih dao reč gospodinu Milošu Dragićeviću iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niša. Dobar dan svima, poštovani ministre, dame i gospode. Gospodo, ja sam Miloš Dovićević, stručni saradnik za poslove pravne zaštite kulturnog nasleđa i dolazim iz Zavoda zaštitu spomenika kulture Niš. Pre svega da kažem da kao pravnik nisam učestvovao u, pred, u formalno-pravnom predlogu spornih projekata, znam nešto o tome. Što se tiče nadležnosti zavoda, jedna mala replika prethodnom govorniku, Niška tvrđava jeste, nije u nadležnosti Republičkog zavoda, imajući vidu činjenicu da je kulturno dobro od velikog značaja, u stvarnoj nadležnosti je Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš, kao i Novosadska tvrđava, odnosno Petrovaradinska tvrđava, koja uživa isti stepen pravne zaštite, za razliku, na primjer, od Medijane, koje kulturno dobro od izuzetnog značaja nalazi se u nadležnosti Republičkog zavoda. Eh, moja pitanja što se, tiču, što se tiče strategije ovaj, razvoja kulture su upravo a, eh, pitanja koje se tiču, ja mislim, najvećeg problema sa kojim se susreće služba zaštite na teritoriji naše države, a to su statusna pitanja. E, taj partikulizam u rešavanju problema sa kojim se, ja mislim, susreću ustanove zaštite od donošenja zakona o kulturnim dobrima od 1994. godine do danas, i ta pre svega nejednakost u regulisanju statusnih pitanja. E, da imamo e, gradske zavode, što je, primar primer, tendencija u Vojvodini, i stalna tendencija separacije u Vojvodini u odnosu na pokrajinski zavod i formiranje ogromne mreže, pre svega gradskih zavoda, koje obavljaju službu na teritoriji jedne opštine, odnosno jednog grada, kao što je slučaj sa Zrenjaninom, e, Sremskom Mitrovicom Pančevom i gradom Novom Sadu E, do ustanova krajnje regionalnog tipa koje funkcionišu na teritoriji centralne Srbije, gde sa druge strane postoji velika nejednakost u njihovoj teritorijalnoj nadležnosti, pa tako imamo naš zavod koji obavlja nadležnost na teritoriji šest upravnih okruga, od Negotina i Kladova do Preševa i Bojnovca, 50 opština, do grada Kragujevca koji nije gradski zavod, ali je zapravo međuopštinski zavod za par periferijnih opština. Amen. me s tim u vezi interesuje pre svega pitanje promena odluka o teritorijalne nadležnosti ustanova zaštiti njihova optimizacija. E, ta optimizacija je na neki način u suprotnosti sa tendencijom stalnog širenja mreža zavoda, koja postoji kako na teritoriji AP Vojvodina, tako i na teritoriji centralne Srbije, jer apsolutno nije tajno da postoji želja za izdvajanjem iz već postojećih mreža zavoda, pre svega tu mislim na Novi Pazar i na grad Zaječar, koji bi se rado iz iz naše nadležnosti, ali sa druge strane nisam onog sebičnog mišljenja, bez obzira na ustanovi s kojoj dolazim, da jedan zavod koji ima sedište u Nišu, nije Niški zavod, treba da pokriva toliku teritoriju. E, zanima me na koji način da se rešilo pitanje problematike, ovaj, e, statusne problematike, da li kroz novi zakon koji je takođe jedan od ciljeva e, pomenute strategije, to je novi zakon o zaštiti kulturnih dobara, da li bi se na podrobni način bavio i tim pitanjima koji nisu na jasni način rešeni i na postojećim, a moje, mo, mo, moje lično mišljenje daleko prevazećenim zakonom iz 1994. godine. E, kao i e, da li bi se, da li bi postavila tendencija da se službe zaštite, ovaj, da se razvije ta mreža zaštite, u smislu da služba zaštite bude deo jedinica lokalne samouprave u odnosu na neki zapadni model koji već postoji, a koji su primenile zemlje za okruženja, a koji je gotovo u saglasnosti sa prethodnim stavom iz, iz stava 1.3 e, da se služba zaštite podeli na dva dela, na čisto konzervatorsku službu kao što postoji u Hrvatskoj i službu koja se bavi upravno-pravnim poslovima i koju vodi postupak ono što zapravo radimo mi kao pravnici, ako je bi samo bio deo već postojeće službe, ako je to, ako govorimo o gradu iz koga dolazim, e, deo uprave za urbanizam, planiranje i zgradnju, e, te bi se radilo po modelu slično e, koji zahteva proceduru u postupku za ozakonjenje, to je legalizaciju, gde postupak vodi organ uprave, to je nadležan sekretarijat ili uprava, bez obzira kako se zove u kom gradu, a zapravo u tom postupku samo pita stručnu službu koja se, koja ne odlučuje, ne odlučuje o tome. Uh, to je ovo prvo pitanje. Na koji način... Da, to je prvo pitanje. I uh, drugo pitanje, na koji način je zamišljeno uspostavljeno inspekcijske službe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i pozdravljam takvu ideju iz razloga što je takva ideja neophodna jer uglavnom upravni akti koje mi donosimo iz naše nadležnosti imaju tu veliku pravnu manjkavost, a to je za svakog pravnika i za svaki pravni akt problem izvršnosti, to jest izvršenja, gde ne postoji aparat prinude s kojom, bi mi izvršili naša akta, niti postoji nadležna institucija koja bi se mi obratili u postupku izvršenja, to jest problema ovog koje se tiče sprovođenja toga, jeste da zakon o opštem upravnom postupku daje mogućnost organu uprave koje odlučuje kao nosilac javnog ovlašćenja, to jest zavoda, da se obrati drugom organu koji je nosilac takvih ovlašćenja, odnosno aparata prinude, međutim, shvatit ćete da je to kod nas još uvek vrlo komplikovano stvariti takav vid e, zakonske mogućnosti. Eto, toliko. E, ja bih da ste vi pročitali te strategije koji se odnosi na taj deo koji govorite. Jeste? onda ste zapazili da se predviđa e, uspostavljanje mreže ustanova po vrstama kulturnog nasleđa koje treba da primenjuju jedinstvene kriterijume i metode u vojnoj delatnosti, usaglasa petogodišnje planove i program rada s prioritetima i obezbedimo mobilnost stručnjaka i znanja. Dakle, razgraničenje upravnih i stručnih funkcija u konzervatorskoj delatnosti kroz jedinstvenu službu zaštite primjenom modela koji se zasnide na tome da upravlja posao u kulturnog dobara obavlja organi državne uprave i lokalne samouprave, a stručne konzervatorske poslove vrše za te poslove osnovne ustanove i mreže ustanova. Dalje, podela odgovornosti za brigu o kulturnom nasliđu na način da republički nivo vlasti preuzme odgovornost za finansiranje osnovne delatnosti ustanova i mreže ustanova zaštite, a lokalne samouprave za finansiranje programa i projekata zaštite kulturnih dobara koja se nalaze na njihovoj teritoriji ili su značaj za lokalnu samoupravu. I još dve stvari, promena predviđa da se promena odluka o teritorijalnoj nadležnosti ustanova zaštite i njihova optimizacija, i uspostavljanje jasnih standarda i protokola u delatnosti zaštite i konzervacije to sadrži deo odgovora na ove vaše inicijative, ako se ne varam, tako? Sad bih zamolio koleginicu da odgovori ovo što je specifično nije da, da prvo vratiti na ovu dopunu vezano za Republički zavod. Istina, ja sam i u odgovoru i napomenula u saradnji sa drugim ustanovama. Niški zavod je teritorijalno nadležni zavod i vi ste aplicirali ka nama. Znači, ja sam odgovarala vama, ali sam rekla u saradnji sa drugim ustanovama zaštite, misleći na Republički zavod. Što se e, tiče teritorijalne nadležnosti, ona jeste iz 1995. godine i svakako ćemo posle usvajanja strategije i donošenja zakona i podzakonskih akata krenuti i ka tom rešavanju, E, niški zavod ima najveću teritoriju 37 opština i gradova i nije realno da ste u stanju u okviru vaših postojećih kapaciteta da e, vršite na ispravan način vašu osnovnu delatnost. Što se tiče statusnih pitanja, mislim da bi mogao više da odgovori sekretar ministarstva od mene. Hvala. Najme reč gospodinu Igoru Jovičiću, sekretaru Ministarstva kulture. Ja se zahvaljujem, a kolega će se složiti da e, ako govorimo e, o poslovima državne uprave iz oblasti kulture, u što ulaze i poslovi vezani za zaštitu kulturnog nasleđa i poslovi koji se tiču e, materijalne i nematerijalne baštine i onog dela koji se sprovodi u ministarstvu kroz sektor za zaštitu kulturnog nasleđa, onda govorimo o jedinstvenom pravnom sistemu. Kroz ceo sistem upravnih poslova i nadležnosti. Jedan deo poslova koji su poslovi studijsko-analitičke prirode, oni se sprovode u ministarstvu, postoje poslovi koji se odnose na nadzor i kontrolu. Poslovi nadzora i kontrola jednim delom se sprovode i kroz inspekcijske poslove, inspek, poslovi inspekcijskog nadzora i kontrole. Desilo se kroz razno razne doprinose negativne teorijama i stavovima koji su se ticali nečeg promišljanja u prošlosti, a vezani su za brigu o kulturnom nasliđu, da su e, vremenom poslovi inspekcijskog nadzora iščileli su iz, e, iz poslova državne uprave koji se tiču e, zašte kulturnog nasliđa. Kroz sve ove naše diskusije, razvolite jednu digresiju ili linijnu digresiju, koje smo imali i u Novom Sadu i u Subotici, u Užicu, u Mitrovici i tako dalje, potrebno je ipak reći da je pred nama strategija razvoja kulturnog, nacrt strategije kulturnog razvoja države. Radi se o strategijskom doktrinom dokumentu. Kad razgovaramo o strategiji, onda moramo našu neku talasnu živu ipak da prilagodimo tom nivou problema. Mi govorimo o strategijskom doktornom dokumentu, takav dokument u sebi nužno ima elementa, element plana i planskog, programskog, ima onaj element koji se tiče anticipacije i svih ostalih programa za razliku od akcijnog plana, plana koji je planski dokument. Kada većina ljudi razgovara o strategiji, u prvom redu vidi već Uh, isključivo tu dimenziju plana i planskog. Zato trebamo sebi dozvoliti malo širine u pristupu i u razgovoru kad razgovaramo o strategiji kao strategijskom okvirnom dokumentu. To znači da će ovaj akt biti najšira podloga za mnoštvo strategijskih dokumenta u raznim oblastima svih uh, uh, segmenta koji se tiču i, i, dotiču same kulture, znači ne samo onoga što radi Ministarstvo kulture, nego i Ministarstvo građevine u pogledu e, propisa koji se tiču državnog vremena, katastra, propisa koji se tiču vraćanja e, imovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova, e, šta je sa pojmovima zaštite ili problemima zaštite kulturnog nasleđa od proliferacije, šverca, krađe, opet uvezivanje, opet formiranje inspekcija, uvezivanje sa carinom, policijom, sa našim službama koje će se morati formirati u skladu s tim. Znači, razgovaramo o strategiji, to je najširi dokument, na osnovu toga dolazi planski dokumenti i dolazi velik broj prvog propisa zakonskog nivoa raznih resora, ne samo ministarstva kulture, zajedničke aktivnosti raznih resora, na to dolaze uredbe, pravilnici i sve ostalo. Ali je važno sada prepoznati značaj takvog dokumenta koji usvaja Narodna skupština, pored strategije bezbednosti nacionalne, strategije odbrane, ovo je jedina strategija koja usvaja skupština. Tu je taj nivo obaveznosti koji je mnogo veći nego u mnoštvu drugih strategija koji su se parcijalno usvajale po raznim oblastima. Tu zakonodavac država vidi u stvari gde je značaj strategije kulture, razvoja kulture u njenoj multidisciplinarnosti i upravo ono što je sve ovdje sada govorim, u toj specifičnoj osetljivosti domet nije imati inspekciju. Domet je u tome da ta inspekcija služi u skladu i u sklopu celog jednog promišljanja ili na osnovu onoga što je promišljanja rešavanja problema u čitavoj jednoj oblasti. Zahvaljujem. Pošto gospodin Miodrag Anđelković nije prisutan, ja bih sada dao reč gospodinu Srđanu Saviću iz Niškog kulturnog centra. Ja ću biti kratak da smo dinamizovalo ovo i hoće možda da pale koncentracije ljudima. Ja sam tu pomenuo na jednom mestu strip i često je kada govorimo o javnim manifestacijama u Nišu, grad je to dobro pokrio tokom godina i ovde su zastupljene gotovo sve oblasti umetnosti, imaju neku svoju javnu manifestaciju, gde mogu da se prezentuju najreprezentativniji dometi u tim umetnostima. Muzika ima nekoliko različitih manifestacija po vrstama muzike, od klasične preko horske pa do popularne muzike. Film je zastupljen jednim velikim i ozbiljnim festivalom, tu su takođe i likovne umetnosti, imamo likovnu koloniju, književnu koloniju. Međutim, ono što bi moglo da bude ovako da kažemo, jedna mana o kojoj će se sigurno razgovarati i naredne godina i o tome smo već pričali sa gradonačnikom i sa većnicom za kulturu, jeste da nedostaje jedan festival koji je posvećen stripu. Ovde u gradu se već organizuju dva festivala, jedan postoji koji se organizuje tu negde u maju ili aprilu, aprilu, maju, i jedan se organizuje u vremenišnju. U suštini, to je nešto što će se, o čemu će se raspravljati na gradskom nivou. Pažljivo sam gledao tamo što se strategije tiče, pominju se vizualne umetnosti, strip nije, nije nigde posebno ekspliciran. Neću da kažem da nešto što nije posebno istaknuto ne postoji, ali se onda manje na njega obraća pažnje. I kada smo ovde imali taj festival ove godine, razgovarali smo sa predstavnicima Udruženja srpskih umetnika Srbije koji nas podržavaju i oni su između ostalog pomenuli da je veoma malo projekata koji se tiču stripa uopšte prošlo, a ne treba smetnuti sa uma da je to umetnost koja Srbiju na veoma dobar način reprezentuje u svetu je recimo Francuska koja je srpska vele sila u ovom trenutku ima 40 ili 50 srpskih autora koji stalno ili povremeno rade i možda smo i najzastupljenija nacija mimo samih Francuza. Dakle, u tom smislu mislim da bi trebalo malo obratiti pažnju i da se malo prevaziđe nešto što mi se čini donekle zastarelim, da se strip i dalje tretira kao neki oblik primenjene umetnosti, jer on to u suštinskom smislu nije, bez obzira na to što je možda privremeno na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu postojao neki odsek gde su se ljudi time bavili, delimično ili u potpunosti, mislim da je vreme da strip nađe svoje mesto i da se u domenu vizualnih umetnosti izdvoji u odnosu na druge umetnosti, pre svega likovne, kako ne bi bio u njihovoj senci, jer zaslužuje da bude e, sagledan samostalno. Eto, toliko se htio sam listiti. Da Hvala, ja bih govorio opet relativno kratko. Dakle, od samog e, objavljivanja prvog, e, prvog teksta nacrta strategije i različitim javnim nastupima, naročito od kada je javna rasprava počela, ja sam da ljudi i prebivaju i da nam daju korisne sugestije i da ne zapaze ukoliko smo nešto propustili. I sad što narod kaže, što molio Boga da molio. Evo, upravo ste vi sada rekli stvar za koju mogu da kažem da je propust, u strategiji nije navedeno, što ih zaslužuje sve to o čemu vi govorite, mi usvajamo vašu observaciju i predlog i to će se naći u dopunjenom tekstu strategije kulturnog razvoja na način zasnovano na argumentima i e, stavljima koje ste vi Zahvaljujem. A sada bih dao reč gospodinu Slavoljuku Todoroviću. Zorke. Poštovani svi prisutni, kakav je osnovni red, ja bih najprej htio da se predstavim. Ja sam Slavoj Todorović Zorki, kao što ste čuli sada prilikom ovog poziva. Inače sam akademski slikar, diplomirani čak i ispričali, ako je to bitno, to je najmanje važno. A ono što sam ja hteo da kažem, što smatram važnim, je nešto što je opšte u svakom slučaju je važnije od nečega što je posebno i pojedinačno. Ovo posebno i pojedinačno, to sam bio ja u početku. I to je gotovo nevažno. Takvih ima ko zna koliko. Ali ovo što je opšte i što je mnogo važnije, to je multimedijalno udruženje umetnika Car Konstantin, čiji sam jedan od osnivača, a evo sada i u zvanju nekog predsednika tog udruženja. To udruženje je registrovano 2002. godine i to preko Niškog kulturnog centra, još kada je bio uvaženi prethodni direktor tamo, imali smo izuzetnu saradnju, mogu da kažem, ne samo u onom teoretskom smislu, nego i u onom praktičnom smislu, kada je ekspozicija naša Udruženje broji nekde oko 130 članova. Od toga su oko 20 iz Pariza, Londona, Bugarske, Rumunije, Češke, Slovačke i tako dalje. Ali najveći broj je praktično iz našeg srpskog područja. Ili da budem još precizni, najveći broj je Niški. Ne pričam to o tome zato što je udruženje niško, ali je profesionalno. I ima negde oko 70 akademskih slikara. Ja znam šta znači animuzitet, jako mi nije potreban ujatljiv rečnim. Ali uopšte mi nije jasno, a, mislim, animuzitet prema meni kao pojedincu. To nije nekak, neki poseban problem. Sastaće se neka komisija, daće nekakav predlog, pogledat će nešto i odbiće nekog Zorkina, pa njega neka odbija i on nije mnogo bitan, ima, rekao, mnogo takvih kao što sam ja. Ali da odbiju 50, 70 ili 100 umetnika. Jedna od izborbi je brojala 100 učesnika i to na dan cara Konstantina. Svake godine smo bili sastavni deo praćenja praktično tog programa, deo programa obeležavanja naše slave, I vi možete da zamislite da evo i do današnjeg dana nikada, nik, ja sam već ima pet godina sigurno uh, odustao dalje da više tražim i da molim. Ovo se prvi put i zadnji put obraćam. I dalje ću ići neki svoj putem sa onim koji hoće ti da sa mnom i gotovo. Danas, do danas niko nikada nije ustoličio, da tako kaže, ili dao do znanja, ili dao prava da mi koji smo članovi tog udruženja, a i drugi gosti koji žele da učestvuju, makar na godišnjoj izložbi, da nama prostor na, da bude neko raspolaganje u to u vreme obeležavanja dana cara Konstantina. To je od 1. juna, pa negde do 15. juna. Obično su te svečarske bile. Znači, znajte da nam niko do sada nije to pravo dao i nikada ga nismo mogli ni da iskoristimo. Dovijam se od nemila do nedraga. O sredstvima, o tome ne treba ni pričati, mada sredstva uopšte nisu bitna. Verite da nisu bitna. 50.000 dinara za štampanje kataloga sakupimo od umetnika nekakvu kotizaciju, mi završavamo posao. Ne znam kome se treba obratiti da animozitet prema nečemu što je društveno korisno, što naši umetnici eksponiraju Niš i Srbiju, ne samo ovde, nego odavde preko Pariza, Londona i Njujorka. Čak, to, to vam najiskrenije kaže, to su podaci. To možete uvek da proverite, ja ću ostaviti svoje podatke. Ako želi neko da bilo kada komunicira sa mnom, hvala. Pa makar i ništa ne pomogu, a makar da postoji dobra nama, jer kako kažu u kazarskom rečniku, namere tvoje su Bogu, Bogu drage. Ne moraju delovati. I sada, kao epilog svega toga, sa pojedinačno da, da ja sad da, da probam da nešto kažem. Evo, ja sam e, jedan od ovih e, kataloga predao jednom vašem planu doktoru. Molim vas, ministre, da imate vi jedan. E, mi se već i znamo, ali to je, evo i ovaj treći. Možete da zamislite, poštovani sugrađani, a i ministre, i predsedništvo, da ga tako nazovem, Tu je u naslovu napisano sinagoga. Znači, dva meseca pre nego što je trebalo da bude izvrba, ja sam dobio pismenu, doduže ne postoji nepismena saglasnost, ali pisanu saglasnost od e, članova Narodnog muzeja sa potpisom generalnog e, tadašnjeg direktora, da se izložba prihvata zato što je aplicirao i Niški kulturni centar gde smo mi i registrovali. Znači, mi smo dobili saglasnost. Na jedan dan pre otvaranja odlazim kod novo izabranog direktora da ga pozovem da dođe na otvaranje izvrbe i da vidim ko će od njih uzeti neko učešće, makar minorno, oko pozdravljanja učesnika te izvrbe, gde opet ima 50 učesnika. Odgovor sam dobio ovako. Čekaj, Zokin, da vidimo, uzima tamo nekakvu svesku, pa ti nisi na programu. Ma ne, ja kažem, nisam ja ni aplicirao, niti tražio izgled. Ja to nameravam iduće godine da radim. Nego udruženje car Konstantin, opet ono otvara taj nekakav i kaže, Zna, znaš šta, ipak tebe nema ni, niti tvog udruženja. Ma čoveče, ja imam napisme da nam je odobra. Epilog je takav da opet od nemila do nedraga, uz pomoć e, Niškog kulturnog centra, normalno i Jelena se založila za, ta, za tu neku problematiku, napravili smo izgledu na sledeći način. Skidam postav akademskog slikara, mog prijatelja, druga, koju sam otvorio dva dana pre toga. Znači, u sredu mu otvorio izložbu, u petak je zatvaram, postavljam izložbu 50 umetnika udruženja cara Konstantina, ona traje u subotu, nedelju i ponedeljak, skidanje utrak, pa ponovo postavljam izlogu moga akademskog slikara. Tako je u ovom našem carskom gradu. E, krivicu ne traži, ne optuži, niti me interesuje ko je kriv, ali samo kao poslednji put, e, više verovatno neću nikada da pričam na tu temu, niti sam u gradu pričao o tome, osim sa onima koji su vinovnici čitave te nekakve problematike. Ja stvarno ne znam koji e, meritorni element treba ukraditi u funkcionisanje tog nekog sistema. Da se oslobodimo tog salijerijevskog sindroma. Pa da pustiti nekog Mozarta da svira. Ne samo zbog Salijerija ne može Mozart da svira. Zato što Mozart bolje od Salijerija. Ja ne kažem da su ovi, ne pričamo se nego pričamo 50 ili 100 umetnika koji izlažu, koji su najbolje, kažem, akademski slike. I za njih nema prostora u ovom nišu. Pa šta mi, gospodine ministre, onda da tražimo od vas na nivou Srbije? Ja nemam prava ništa da tražim kad ni u nišu ne mogu da ništa dobijem. Za sada vam hvala i oprostite, čak i na određenom ovakvom uznemiravanju, već sam počeo da treperi kao jasika na letu. Uglavnom, evo, budući da je ovo ipak e, u određenoj većoj meri rasprava o strategiji ili kulturnog razvoja, svakako da ova situacija koju ste skicirali daleko idealno, ja vas zamolit ću pomoćnicu ministra da posebno učanje ovog sastanka, eventualno stupimo u kontakt s vama da vidimo šta je to što može, ako vi imate neki predlog koji bi sistemski takve stvari rešavao, molim vas da pošaljete, evo koleginica Ivana Dedić će biti raspoložena da koje više detalje gde se dogovorimo nešto što možemo da učinimo Oni kažemo ovo je u većem, većem meri format jedne strateške rasprave, ali presudan motive i okolnosti koje ste opisali i to svakako zaslužuje pažnju. Hvala. Zahvaljujem i dajem reč gospođi Milici Todorović, umetničkom direktoru Galerije Savremena umetnosti Niš. Samo da kažem da smo time iscrpili listu govornika. Izvolite. Hvala, ovaj, Da. Eto, sicajem okolosti član sam i Nacionalnog saveta, pa sam i tim povodom više puta iščitavala ovaj dokument. E, moj generalni stav ili mišljenje je da je analiza stanja zaista dobro urađena. E, rekla bih s druge strane da su ciljevi onako vrlo ambiciozni, a e, mere predložene mere, onako, zavisno od oblasti do oblasti, negde onako je sve to razuđenije i deklarativnije, negde je onako, rekla bih, sa oskudnim merama. Čini mi se onako generalno da su dva možda ključna problema kulture Srbije u ovom trenutku taj neravnomerni postojeći kulturni razvoj između pre svega severa i juga ili već pominjena ovaj, u skladu s tim je pitanje decentralizacije. Moram priznati da sam više očekivala kada ovaj, je pitanje decentralizacije u pitanju, odlično je to što će, ne znam, Valjevo, Čačak i Vranje dobiti svoje pozorišne zgrade ili Niš svoju koncertnu halu, ali e, ovaj, rad na infrastrukturi e, nije dovoljan. E, činjenica je da je na jugu i verovatno i na istoku Srbije u stvari infrastruktura u velikom zaostatku u odnosu na ovaj sever, pre svega na Vojvodinu na nekim od tih sastanaka Nacionalnog saveta zapravo isticala sam da i e, centralna Srbija nije u e, ravnomernoj poziciji sa Vojvodinom. Prosto mi kao zemlja imamo i taj ovaj, e, problem te potvojnosti. Vojvodina ima svoje organe, svoje regionalne muzeje, svoje institucije, na kraju i svoj budžet E, Srbija je samo onako deklarativno podeljena na regione, ne postoje regionalne e, ustanove, e, mreža kulturnih ustanova je uglavnom, radi se uglavnom ustanovama lokalnog karaktera, <clears throat> Tako da, osim toga i sigurno da je ta mreža mnogo manje razvijena nego na severu, ali kaže s obzirom da je ovo period od ipak 10 godina, strategija je bi trebalo ili morala bi da ovaj, ima i neke konkretnije mere, osim tog eto onako sporadičnog rada na razvoju infrastrukture, e, za tako ne prolaze projekti sa juga Srbije. Onda znači treba učiniti nešto ili edukovati taj kadar ili e, po pitanju mobilnosti stručnjaka, stručnjake iz prestojnice slati onda u te manje sredine ili ovaj, e, gradove ili nekako gotovo naložiti da, na primjer, centralne muzejske ustanove imaju veću aktivnost u tim delovima <laughs> tim delovima zemlje koji, e, čiji stepen kulture ipak negde kaska može se i mora se tu još nekih mera i metoda pronaći da bi e, makar ušli u taj proces decentralizacije kulture. Ovako samo sa, eto, kažem, pojedinim objektima koji će, nadam se, ove različiti gradovi u Srbiji dobiti, to je, to je potpuno malo i nedovoljno. E, drugi problem kojim je, koji, koji čini mi se čak strategija više razrađuje je ovo povezivanje srpskog kulturnog prostora. S tim što um, je negde moj zaključak da zaista je izuzetno bitno pitanje jer statistika je neuvoljiva i kaže da ako se nastavi proces iseljavanja iz zemlje da ćemo za samo par godina biti gotovo brojni u dijaspori nego u matičnoj zemlji. Dakle, zaista vrlo bitno pitanje i negde strategija čini mi se da se više koncentriše na e, e, Srbe u regionu, dakle u susednim zemljama. E, čini mi se da ovaj, možda u ovom trenutku to i treba promeniti, jer Srbi u regionu, odnosno susednim zemljama, imaju status nacionalnih manjina i po toj osnovi mogu da ovaj, ostvare neka svoja značajna prava. Sigurno da od matične zemlje njima tamo treba pomoć, ali e, bojim se da je za deseta godina i više jako izražena odlazak ili ovaj, odlazak ljudi u daleke preko okeanske zemlje. Amerika je definitivno zemlja gde ima najviše Srba, jel, posle Republike Srpske. E, tu su sad i Kanada, Australija i druge, a jedini negde mali kohezioni faktor među Srbima u tim zemljama je u ovom trenutku crkva nikakvo prisutstvo ili njihovo samo e, organizovanje ili neka sama inicijativa. E, tako da, eto, konkretno, ako se radi o tome, moj predlog je da se makar na ovoj 78. strani, koja kaže da je posebni cilj baš razvoj kulturnih delatnosti Srbu u inostranstvu, između ostalog e, e, ovaj stav podrška kulturnim aktivnostima usmerenim ka poboljšanju položaja pripadnika srpskog naroda, u stranih zemljama, a posebno u zemljama regionu, donekle preimenu i kaže u zemljama u kojima masovno žive i u zemljama regiona. Jer e, čini mi se da su upravo u tim dalekim zemljama oni mnogo izloženiji procesu asimilacije nego ovi u okruženju, pre svega zbog geografske blizine, zbog sličnosti jezika ovaj, e, i zbog ipak tog češćeg kontakta sa matičnom zemljom. <clears throat> Dakle, to, to bi, mislim da, ovaj, e, onako bilo ključno i neophodno negde bar pomenuti i ovaj, e, da, ja, e, da se, ili makar da se izjednači položaj, da se, mislim da se čak na više mesta u strategiji pominje sve, a posebno u zemljama u regionu, a posebno ili ih makar izjednačiti one koje žive u ovim dalekim prekookeanskim zemljama i koje žive u zemljama u regionu. A, takođe, kada su već, da, mogla bih da pitam e, na početku, e, takođe u definisanju stanja, ali gde e, je oblast zaštite nematerijalnog nasleđa, e, pominje se da ima sedam regionalnih koordinatora za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Pa su tu sad pomenute i oblasti za koje, ali nema i južne Srbije. Da li je to prosto omaška ili zaista ne postoji koordinator za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasređa Južne Srbije? Ako ne postoji, onda makar da se strategija definiše da on mora da bude imenovan, s obzirom da je ovo područje e, zaista i zbog svog e, govora i zbog raznih običaja takođe vrlo specifično i zaslužuje posebnu pažnju. E, I ovaj, e, samo ću kratko pre nego što pređem na vizualne umetnosti, pošto je to negde sektor u kome radim. E, ovde je bilo reči kada, su, kada je već poglavlje ciljevi u pitanju i e, pre svega negde prioriteti, nacionalni projekti, navedeni su ovi muzeji, dakle Nemanića, dvorskog kompleksa na Detinju, Muzej televizije arhitekture, fotografije, ali i Muzej plovitbe i Muzej fantastike. E, Srbiji zaista nedostaju specializovani muzeji. Evo, sa samo možda pola sata čuli smo već negde desetak ovaj predloga. Ja ne znam da li je ovo baš zacrtano muzej plovitbe i muzej fantastike ili je to slučajno navedeno kao primer, ako je baš zacrtano, onda zaista ne vidim osnova da se u Srbiji muzej, od toliko muzeja koji nedostaju, ovaj, eh, da je baš prioritet osnivanje muzeja plovidbe. To niti smo mi imamo neku dragu tradiciju u tome, niti imamo, niti smo neka od ovaj, sila u tome i zaista ne vidim razlog zašto bismo pravili muzej plovidbe muzej fantastike, kažem, mnogo bi plodotvornije bar za ovaj kraj, recimo bio muzej Čilima ili Čilimarstva ili ako hoćete džeza ili bilo čega drugog, ali svakako plovidbe i fantastike nikako. I što se tiče samih... Ja se e, izvinjavam, da. samo zamolio bih vas da imate u vidu da imamo obaveze da smo pri kraju vremena, pa ako mogu da... Ja, još par minuta. E, što se tiče vizualnih umetnosti, e, ove, analiza stanja je, kažem, dobro urađena s tim što pre, preporučujem da se dodaje samo par činjenica, a to je minimalni broj specializovanih galerija, nedovoljno i neravnomerno razvijena mreža privatnih galerija, nepostojanje velikih izložbenih prostora i mali broj nacionalnih izložbenih manifestacija. Ne znam da li ste upoznati, Niš je imao jedan od tih reprezentativnih velikih izložbenih prostora pre dva meseca ga izgubio, tako da sada zapravo ostaje jedino paviljon Svijete Zuzorić u Beogradu i Galerija Sanu kao neki veliki izložbeni prostor i to je zaista jedan od osmenih problema kada su vizualne umetnosti u pitanju. E, kada su ovaj, e, ciljevi u oblasti savremenog stvaralaštva, konkretno vizualnih umetnosti u pitanju, Eh, predlažem u okviru ovog prvog cilja profesionalizacije i modernizacije sistema vizualnih umetnosti eh, da se doda stavi stimulacija istaknutih umetnika i institucija. Eh, u poređenju sa ostalim granama umetnosti, pre svega mislim na književnost, filmsku industriju ili drugo, zaista je minimalan, gotovo nepostojeći broj nacionalnih priznanja za vizualne umetnike, kao i za institucije. E sada, jako mi je drago da je uopšte e, primećeno ovo kao karakteristika u vidu ciljeva, a to je baš taj neravnomerni razvoj sistema vizualnih umetnosti na ukupnoj teritoriji Republike Srbije. Mislim da se to čak i ne pominje kod ostalih oblasti, ali je zaista karakteristično za vizualnu umetnost i svakako pohvalno što je to ovaj, primećeno kao E, karakteristika, međutim mere koje su, ovaj, predus, koje su propisane da bi se to negde je e, ovaj, eliminisalo su potpuno neadekvatne i zaista e, sam reču, samo su dve mere zapravo ovaj, potencirana, a to su osavremenjivanje koncepta likovnih kolonija i njihovo umrežavanje na nacionalnom i na međunarodnom planu, I, pr, I druga je podrška kvalitetnim projektima koji se realizuju u manjim i nerazvijenim sredinama i koji omogućavaju povezivanje stvarovaca iz različitih lokalnih sredina. To su zaista potpuno neadekvatne mere da bi se ovaj, e, ublažio taj stepen razvoja vizualnih umetnosti, da kažem opet tako, između severa i juga. Znate, koncept e, ideje opšte likovnih kolonija je poslednjih decenija gotovo degradirana ta ideja sa kvantitetom nije dobila na kvalitetu. E, sve je veći broj likovnih kolonija, ali ono što ovaj, e, ostaje kao njihov produkt i ostaje u tim sredinama nije ni to izuzetno kvaliteta, s druge strane one traju po desetak dana i njihov se e, odjek u samoj sredini ne može toliko ovaj, ne može da bude toliko snažan samim tim i da one nešto generalno utiču na ovaj, e, ublažavanje te razlike u pogledu razvoja vizualnih umetnosti. Tako da e, u okviru ove stavke moj predlog je da se e, ta stavka i dopuni sledećim merama, a to su osnivanje galerije izložbenih prostora u opštinama u kojima ne postoje Činjenica je da evo, mi smo u gradu u kome se samo na teritoriji jedne opštine nalaze dva izložbena prostora, znači čak četiri gradske opštine uopšte nemaju svoje ove ovaj, izložbene prostore. Zatim osnivanje specializovanih galerija, stvaranje uslova za osnivanje regionalnih muzeja na teritoriji centralne Srbije. Ovo mi se čini posebno važnim, Eh, jer eh, vi u Srbiji imate samo Muzej savremene umetnosti Novog Vojvodine i Muzej savremene umetnosti u Beogradu koji je nacionalnog karaktera. Eh, čini mi se da ustanove kao što su Galerija savremene umetnosti u Nišu i Galerija Nadežda Petrović u Čačku svojim kapacitetima, potencijalima, svojim fondom zaista imaju osnove da prerastu u regionalne muzeje savremene umetnosti. E, samim tim bi i njihova uloga, negde njihovo deo, polje njihovog delovanja se proširilo i na veći deo tog regiona, oni imaju i jedna i druga ustanova, imaju ove zavidne fondove umetničkih dela, ove nemaju uslova za e, stalne postavke, a, i kadrovski je to po tom po, po svojim ostalim kapacitetima između ostalog po vrednostima umetničkog fonda zaista zaslužuju da imaju makar karakter regionalnih muzeja i zaista uh, mislim da bi to negde uh, više doprinelo tom negde ugrožava, ugrožavanju razlike u pogledu razvoja vizualnih umetnosti između severa i juga, nego osnivanje kolonija ili njihovo ovaj, međusobno umrežavanje. Takođe, jedna od mera je i posticajne mere za nastanak zavičajnih zbirki dela savremene umetnosti kroz otkup umetničkih dela. E, evo, iz ličnog iskustva nekako da kažem da, s obzirom da mi redovno konkurišemo za otkup umetničkih dela za fond kod ministarstva, od kako taj ovaj, e, e, od kako postoji taj tip konkursa i onako zaista sve pohvale za taj tip konkursa jer je mnogo doprine uopšte savremenjavanju zbirke, ali je činjenica da ovaj, kao što smo pominjali možda i u celini za projekte, da gotovo da redovno ne prolaze predlozi otkupa uh, dela umetnika iz Niša. Gotovo da su redovno ovaj, se nekako otkupljuju dela umetnika iz, ne znam, Beograda i Novog Sada, s obzirom da mi i negde pratimo i dešavanja na teritoriji cele zemlje, ali evo, da li je i to neki znak tog već ovaj, disbalansa u razvoju likovnih umetnosti ili opet stvar tih komisija koje ovaj, se ne znam kako imenuje. U svakom slučaju, eto, to su bili konkretni predlozi, kažem, ovaj, drago mi je da je primećeno ovo kao jedan od problema, ali vas molim da osim ovih e, par, odnosno osim ove dve mere koje su propisane, ovaj, e, tekst ili krajnji tekst e, E, strategije kulturnog razvoja ipak sadrži još par mera koje bi negde doprinale zaista ostvarenju ovog cilja. Ne, hvala na vrlo konstruktivnim predlozima, ćemo sve to najpoživije razmotriti i mislim već sada ovako na najmanje par stvari koje ste rekli već ističu uslove da se nađu direktno tako ili prilagođeno ili korpus ovih tekstova ovde kao sadržaj, tako da mislim da je to novo, mnogo ovo ovaj, da se zahvalju na tom doprinosu. E, kada je reč o neravnomernom kulturnom razvoju, dakle, konstatujemo zajedno stvari, to je tačno, neravnomerni kulturni razvoj nije posljedica nekakve kulturne politike koja je edukovala takav dakle, razvoj sa nekim ciljem, teleološki, gledano, ne teološki, teleološki. Razlik između Vojvodine i drugih delova Srbije, istorijsko, političko i tako dalje, saglasni se s tim i one, i konačno, ajde sad da ne ulazim baš u polje politike, ali Vojvodina je autonomna pokrajina, što je pitanje je li bivših rešenja u jugoslovenskoj federalnoj zajednici za koja rešenja možemo sa manje ili više, li mm, tačnosti da kažemo da su bila sve samo ne idealna. Iz tih prethodnih činjenica nastale su neke od ovih posadica. I naravno to što je tako vremeno nastalo, nije lako otkloniti ovo nikakvo opravdanje ni za jednu od strana e, ili nijednog od subjekta u našem kulturnom životu, ali dobro je to konstatovati. Međutim, moramo da budemo svesni da je reč o procesu. Da je reč o procesu i tu zaista možda mogu neka rešenja da se nađu. E, međutim, evo, moram da vam istaknem sledeću činjenicu. Na protekla dva konkursa Ministarstva kulture gradovi u fokusu ukazuju sad na drugu stranu problema, ovoga smo saglasni, proces decentralizacije, to je jedna stvar, ali proces ravnomernije kulturnog razvoja je takođe druga, drugi stup na kome počivaju neke reforme kulturne politike, tu su zaista potpuno istom stanovištu. E, kada je o projektima gradali u fokusu, vi ste rekli da je rekli ne prolaze projekti sa juga Srbije. To je telemično tačno. Neki prolaze, neki ne prolaze, ako je blago prolaziti taj ili idealan, ali recimo da jeste za potrebe ove debate. E, moram da skrenem pažnju još jednu stvar, neću apostrofirati Međutim, moram da ukažem na nešto što smo mi primetili. Projekti, kad je reč o Galibu fokusu, sad govorimo o tom konkursu, ne o konkursu za sufinansiranje Galibu fokusu, govorimo o dva poslednja konkursa. Bolji projekti su stizali iz Vojvodine i iz centralne Srbije nego s Srbije. Verujte mi da je tako, ali, ali dozvolite samo još i ovo, samo koju ilustraciju imamo stanje. Iz nekih opština i lokalnih samouprava koje vapuju za pomoći takvom konkursu, nisu stigli nikad. Ako neko očekuje da će zaposleni iz Ministarstva kulture to ime lokalne samouprave, mislim na vas sada, govorim o našem radu, da piše projekte u ime lokalne samouprava, onda vas ovom koliko obaveštavam da se to neće desiti. Ne mislim na nič, mislim na neke druge stvari. Dakle, vi kažete što je generalno dobra ideja da se vrši obuka, ali obuka koga da se vrši? E, direktori i poslanici iz oblasti kulture, ajde recimo da u gradovima s juga Srbije, su visoko kvalifikovani stručni ljudi. Mislim da su oni u poziciji u kapacitetu da napišu, prvo da se sete neki od njih, nije sve isto svude, ne govorim sad kao unblock, nego jednostavno imamo takve slučaje, neću da navodi koji su to Ako nisu kadri da napišu projekat na osnovu koga mogu da se dobiju dobra sredstva od Ministarstva kulture, a mi smo poseban akcent ove godine, što možda nije baš <laughs> da ne snimate tamo, znači da javno da afirmišemo baš pomoć gradovima sa juga Srbije, mi smo bili u idealnoj prilici. Nismo bili u idealnoj prilici. Možemo na margini ovog sastanka, kad se ovo završi, da mogu da budem za mjanasu demonstrativniji. Šta ti ovim hoću da kažem? Hoću da kažem da pored konstatacije očiglednih činjenica da postoji neravnomeni kulturni razvoj, pored konstatacije činjenica koje su nesporne iz uva Ministarstva kulture i informisanja, da mora više da se ulaže u kulturni razvoj Juga Srbije, ne možemo da dozvolimo svi mi, svi mi drugi učesnici u procesu da se osim konstatacije tih, tih činjenica a ovaj, jednostavno zatvorimo jednog oboka na, na tim da se ne koriste svih potencijala i da postoje se stepen. Ja mislim da ima određeni stepen nekorišćenja potencijala i kapacitete kakve. Ovo nije ni, kako bih rekao, neka preoštra kritika, niti bilo šta drugo, prosto govorimo o činjenicama da je ponekad potrebno ispuniti neke prethodne uslove da bi se došlo u poziciju da nešto bude finansirano. Kad već o muzejima, dobro, slažem se, ima argumenta koji govori o prilogu muzeja plovidbe, ali ja možda nisam predsednik kluba ljubitelja tih argumenta, ali oni postoje, neko je to predložio. Sličnu stvar ste rekli, mislim sad sličnom argumentacijom za muzej fantastike. Ne znam, tu, to je za diskusiju. Muzej, inicijativ za muzej fantastike je e, potekla iz moderne galerije Dubaja, oni smo dosta obrazloženo u jednom konceptu da fantastika u Srbiji ima svoje, svoje potencijale i svoje nasledđe da uopšte jedan muzej, to ne bi bio muzej tipa Louvre, naravno, te veličine, šalim se malo, ali jedan mali muzej koji bi tretirao srpsku fantastiku nije bez osnova. Ali dobro, u svakom slučaju, odgovor na vaše pitanje da li ovo konačna lista, nije konačna lista, ovo je lista obrazloženih predloga koji su nama stizali. Dakle, ako smo u prilici, naravno ovde nedostaje, nedostaje nešto, ovde nedostaje muzej Nikola Tesla, jer se dokrave neke nove okolnosti i kada je reč na već čuvenoj restituciji, kao ova Uh, muzej trenutno koja se nalazi iz Zvogoju, kada je sedem muzej Nikola Tesla, će biti vratno predmet eh, restitucije Genčićevih naslednika, tako da će, a naravno interesovanje publike iz inostranstva i druge okolnosti nameće proširenje ovog spiska za, za muzej Nikole Tesla. Tako da, što se tiče muzeja i potencijala za gradnje novih muzeja, pošaljite nam neki obrazloženi predlog kada reč o Nišu. Ja naravno, ovo što mi Sveticanar bio protiv muzeja džeza u Nišu, nego da su rekli druge naše sredine, nije svaki grad, baš naš grad u Srbiji baš New Orleans, da se razume. Beograd, koji se bez sumnje može smatrati najubedljivijom jazz scenom, gde, izvolite, predložite. Mislimo da da neke stavove, odnosno neke projekte možemo unesiti da ovaj, ovaj nas strategija. Sve ovo što ste vi rekli, bilo dosta opštino i dosta, mislim, ne mislim opštino, pošto smislu, je dosta e, sve obuhvatno i precizno, ovaj rad snimili smo to, pa ćemo najbrže ljudi razmotriti, da mislim, evo, prvi model tisak je to da veoma da, veliki niz razumnih stvari koji zaslužuju razumnih razmatranja. zahvaljujem svima na učešću u raspravi. Mislim da je bila vrlo produktivna i produtvorna, da smo čuli e, mnoge nove komentare i uvide koje nismo do sada imali priliku da, sa kojima nismo imali priliku da se susretnemo i ja vam se zahvaljujem na raspravi i pozivam vas da, ukoliko ste u mogućnosti, u pisanom obliku budite svoje predloge i sugestije na stranici Ministarstva kulture i informisanja je moguće pronaći i na mrežu. Ja nisam baš jutro se zaključio, izvinjavam se, Vuče, samo bih da kažem ovo, jednostavno mislim da je to fil ruž ovoga o čemu govorimo, ne samo ovdje, u drugim mestima. Nesumnjivo je, nesumnjivo je da je e, odlučivanje po projektima za sufinansiranje projekata u kulturi nevralnična tačka distribucije na Ministarstva kulture. Odnosem ja da ta činjenica afektira mnogih poslednjih oblasti kulture. Pa vas molim da ko ima tu priliku da nam date predloge kako da nam održi način to reši. Svakako. Evo. Tehnički, podršku, ništa da se službe, Zaviše do stvaranja budžeta i mi ne možemo da znamo koliki će biti razdor budžeta Ministarstva za kulturu dok se nusu budžeta. Vidite, pošto ste i mi svedoci, sećate se i sve, sećate se i vi, kako se stvari kod nas razvijaju, kada se sad poslednjih nekoliko godina budžet usvera i kad smo mi u prilici da opredelimo sredstvo za kulturu. Ne možemo da pravimo račun bez krčka. Znamo. Praktično da, praktično da. Jer nismo tek ovako su dobili obreženje da je naš konkurs. uvida u to zašto se sve za koje namene za kulturu jednog grada prenose sredstva. I tačno je to da ovaj, sve to posle zavisi od grada, naravno, kojom brzinom se sredstva prenesu vama. Mi na to do sada nismo mogli da utičemo, ali pošto se ovi problemi su sve češći, vidjet ćemo da kod relevantnih subjekata pokrenemo to pitanje i da damo argumente sa naše strane ovaj, i sa, od naših korisnika sredstava i da, ovaj, da se tu nešto učini što može bolje, naravno, u korist korisnika sredstava da sa tim sredstvima mogu da nešto urade, a ne da ovako prođu. Šta je to konkretno, možda propisa bi dovela u sklate, šta konkretno, koji bi to propisao od se dodati? E, pa to je, to je finansiranje na, na, ne, ne znam u ovom trenutku konkretno koji proces, e, koji zakonski propis, ali je to uopšte uređeno e, e, finansiranje, način finansiranja od strane transferisanja da. sredstava od strane Republike ka, ka lokalu. Tako da ovaj, u tom pravcu možemo nešto da pokrenemo jer su zaista ovaj, problemi sve češći. Ali mi smo to pokrenuli, evo da dobro, samo izvinite sad evo da zajednički Ovaj, možda bi neka od tih inicijativa, konkretno ta inicijativa, mogla da potekne iz ustanove kulture u pravcu ministarstva, pa da bi da takav zaključ podržimo i postavimo ministarstvo financija. Sve u svemu to potpisano. Pa dobro, ne može sve, može deset ilustracije radi. Da, da. Evo, da. se evo može pozorište Luta kada podnese taj dakle, može niške ustanove kulture, nekoliko, ne moramo sad da pravimo petice od stotina potpisnika, e, stvar je e, načelna, ona je, to je potpuno generičko pitanje jedno, Prema tome, evo, ako ste zainteresovani, verujem da jeste, možete da pogledate Instagram nama, mi ćemo da damo svoje tumačenje i podršku takvom predlogu i da izađemo s tim pred Ministarstvo financija, da je konkretan korak koji možemo da uradimo. Znači, argumenti u bilo takvog stava su jasni sami po sebi. Samo se kada došli s ovim, dakle, očigledno da je neuravična tačka, to da se već rekao, konkursno su sufinansirani, ne baš na naravštvu reč, i da su tu potrebna neka rešenja prakse, pokazala to što je pokazala. Prateći širom rečeno sociološku stvar, da te pogrešno razumete, mislim da svi prisutni ovoj sali manje ili više to znamo. Kada je reč o živim ljudima, naravno, bez da njih umetnički status ili postignuća u oblasti, oblastima za koje su ili prolični da odlučuju u ljudskim sredstvima, naši, naši krugovi u kulturi su prepuni, to je tako da svugde u jer govorim za Srbiju, to znam, prepuni različitih interesnih grupa, kamaraderija, koterija, uh, malte ne rat svih protiv svih, to je prejaka reč, nije rat u pitanju, ali reč je tome da postoji veliki broj mini interesnih grupa koje povremeno menjuju svoje mutične članstvo i tako dalje. je. tome svaka situacija u kojoj živi ljudi odlučuju živi sredstvima je, ona je imuna na apsolutnu objektivnost. I to ja sa žaljenjem konstatujem. I svakako da bi trebalo nalaziti spretnije rešenja i Ministarstvo kulture i informisanja i svoje pameti nije u ovom trenutku, radići ovu strategiju, uspeo da smisli bolje i održivije sistemsko rešenje, što ne znači da takvog rešenja nema. Ja zaista molim sve vas da, pošto smo saglasni, čini mi se, manje više oko ovih okolnosti ili vrlo slične ocene, ali da pokušamo zajednički naporom kulturni poslanici Srbije da smisle koji bi to kriterijum bio za vrlo važnu podelu kulturnih sredstava, jer od toga zavisi i postojanje mnogih projekata, naravno ne sa od časopisa preko izvodnog manifestacija i program razvoja razno raznih i tako dalje i tako dalje. Mi ćemo zaista potpuno biti na strani svakog onog razumnog i održivog predloga za koga se većina ili neka pregrantna grupa opredeli, a mi zajednički procenimo da je taj predlog održivi Potrebno nam je ono što je u pravom životu održivo. Papir će da istrpi različite rešenja, ali ono što treba da živi, treba da izdrži pravo života. Dobro, hvala vam na pažnju.